Veolia uh, enpresa bat da eta euh, Israeleko euh, estatuekin euh, lan egiten du. Alstom ekin, eta Jeruzalem, ekaldia, Jeruzalem ekin uh, lotzen dian tramoearen egilea da. Eta uh, Veoliak uh, Israelen kolonizatze bidea azkartzen du eta BDS Siberuak uh, hoi salatzen du. Ordin, euh, banderola bat uh, ezarri dugu, veolia enpresako, uh, sibiroko langiteko sargia, eta uh, alkargoak veolia ikina, kontratu bat euh, izenpetu euh, du eta BDS sibiroak goi salatzen du. Eta ordin veoliak palestinar popularen libertazia, trabatzen dian bezala, veolia enpresako, siberoko, lantegiko, sargia trabatu dugu.